dudec quar hora intervalla fastado efficas plei bone. Intervalla fastado, cele al reducto de peso, estas tre actuala. Amen, varias recomendoi, ie ciui intervalloi oni resignu pri nutrajo. Fasti ciun duan tagon, povus esti plei efficae tiel tion supposigas internazia studajo cun partopreno de la Medicina Universitato de Graz en Austrio. Estas sen nombrai eblezoi redukti la corpan peson per limigo de la alpreno de nutrajoi. Intervala fastado establigis kiel unu el la plei mult promesai metodoi. Gi amplexas base certain periodoin periodo in de tempo sen al preno de calorioi. Scribas sciencisto prisporto, cae liai cun autoroi, en faca periodaggio. Parto prenas en la studajo ancao sciencisto de la Universitata Clinico de Graz. Plei ofte lautio estas practicoe, en kiwi exemple dum dexes horoi, dexes streco o, ocasas neniu al preno de calorioi. Estas tamen ancao intervaloi cum dudec ora pauso de mangiado. Dudec streco quar. Alia tipa formo estas fastado cion duan tagon. Gis nun ne existis studajo en ciula effectoe de tiui tri spezoe de intervala fastado estis comparitai. Precise tion prilumigis la sciencista te amo nun cun dudec quin test personoi. Dum tri monatoi, la parto prenantoi devis reducti sian al prenon de nutrajoi helpete intervala fastado. Dividita en quar mainoen dauranta controlita en ira faso, cae hoc semainoi da vera fastado. Dec unu personoi limigis sian al prenon de nutrajo, laula dec ses streco hoc modo, ses laula dudec streco quar metodo. Pluae hoc partoprenantoi fastis ciun duan tagon. Temis pri entute sanae homoi, cun averagia agio de circau dudexes iaroi, civi havis mesan corpomas indizon de dudec quar como hoc. Io mette sub la limo altro peso. Estis prilumigitai diversai metabolai parametroi, ciel exemple valoroi de sanga sucero cae cholesterolo cae la evoluo de la corpa peso. Depende de la interval fasta modo, la test personoi habis pli au mal pli da malfacilagioi persisti en la prescribita ritmo de la fastado tra la tutai tri monatoi. Plei malfazile estis por tivi testantoi, kiwi raitis mangi nur cium duan tagon circa dudec procentoi ne ciam povis persisti en tio. Malgrau tio, la resultoi pledas prefere por resignado pri nutrajoi je ciu dua tago. Cela hoc test personoi, kiwi sequis tiun metodon de la intervala fastado, ocasi statistike signifa reducto je 1,9 kilogrammoi la dec unu parto prenanto e la dec sestreco hoc gruppo, ali flanque, ec pli pesigis iomete, je nul como kilogramoe. La ses personoe, e la du quar gruppo, registris reducton de peso je unu como unu kilogramoe por povi fari definitivain eldiroin, pri la plee fica formo de intervala fastado, tiui resultoi devus tamen esti prilumigatae ancorao pli precise, accentas la esploristoi. Precipe, char temis cetiu studajo nur pri malgranda persona gruppo.